Maganda, magandang gabi. <laughs> magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi naman na uh, Big Boy. Congratulations! Palakpakan po natin ang bagong kasal, Alvin and Ellie. Peace! Ellie! Sabi ko naman sa'yo, kung bahala sa'yo. Ako pa, Lugi? Uy! Ano Lips! Bagong kasal! Eli, go lips, lips. Sige na, Alvin. Hoy! Choosy pa. Choosy pa si Eli. Ay, nako. Ang siyo nga, ha? Okay, mga kaibigan. Pala palakpakan po natin. Pasalubungan po natin ng masibagod spokes nerds. Palakpakan, Eric Nicolas. Eric Nicolas. ko, umalis ako, sino magpe-perform? Wala. Tatanga-tanga ang waiter nyo rito. <laughs> bueno, bago ko ah, bago kayo ah, pasayahin, paligayahin, eh gusto kong magtapo ng salapi. Jismil. Sa 10,000. Kasi sa- ako pa magbibigay. Ma- maging regular lang ako rito. Jismil, kung madudugtungan niyo lang yung sinabi ko. O, pwede ba ako lumapit sa bisita mo? <laughs> Kuya Ipe. Anong pangalan mo? Melvin. Sampung libo agad. Pag nadugtungan mo, halimbawa, laron, laron. Sinta. Yun. Kaya lang, halimbawa lang eh. Oh, eto na, totoo na to. Handa ka na ba? Opo. One little, two little, three little... Indian. Mermaid. Sinayang mo yung pagkakataon. Wala bang matali-talino rito? <laughs> ah, ito, ito, ito, ito. <laughs> little Red. Ribbon. Ah. Ang sakit. Mrs. mo ba yan? Expert ako! Riding Hood. Tinuruan ka ba ng magulang mo? Little Red Riding Hood. Ate, mali. Riding Hood sa Sige, tanungin mo naman. Huwag mo na sa bayan. Sakto na, ha? Parang ayaw ko nung magtagal dito. Tanungin mo lang isa. Ah, sige, sige. Huwag mo sasampal. Sinasampal mo eh. If there's a will, there's a... Nagpapatawa ako rito eh. Tama na ang sabi ko yan eh. Ha? Eh. Nakakatawa ba yung ginagawa ng asawa mo sa akin? Huwag ka na sumagot, di na ka lalapitan. Maraming gusto sumagot dito. Ay, pwede malibo na siya. Nanay Junisha! Nanay Junisha! Oh, Hindi ba ta? Sige. Tatay, tayo ka. Yeah, tanongin mo si Gusto ko lang gumante. Gusto ko lang gumante. tayo ka. Yan. I did I did it my. Way. My? My way. Sharona. Tatlong may na yan. My, my, my, Sharona. Sinasayang ang pagkakataon. sayang, sayang, sayang. Nag-enjoy ba kayo? Nag-enjoy ba kayo? ano na? Ano? Baka gusto mo tanong asawa ko. Total, nandiyan ka na. Iabot ko ito. Ikaw na magtanong. Wala na akong katanungan. Alam niya na pa lahat eh. Okay, game. Pwede na guma, liempo ka, liempo. Sinasabi niya, matabaho ba asawa ko? Hindi, hindi, hindi mataba. Dapat nga matuwa siya, ganyan ang katawan niyan. Yan pa magliligtas sa kanya. Asawa ko yan, huwag mong bababuyin yan, ha? <laughs> Huwag mo ikahiyaya kataba mo, yan ang magliligtas sa'yo. Mahulog ka sa manhole, stuck ka lang. <laughs> Dito, opo po yan. Oh, di ba? Tayo kayong dalawa. Yan. <laughs> Tayo ka. Dito ka, dito ka. Oh. Ano tayong apat? The best. Hindi. Barbecue. Nasa dulo yung taba. <laughs> Ito na yung para si Ike. Kanina pa yung asawa mo. Kaya ako natatanggapin ka naman namin dito pag nakatawa siya eh. May sakit lang yan. Yung wait, waiter ba yon o may-ari nito? Ba't ako kailan nito? Payok, payok ba yung kuya? Kapatid ko. Tapos may kasama pang magician. Magician ba yun? Waiter, waiter. Wizard, wizard. Bueno. Class of class. Eto, may gusto lang kasi ako nga, gusto ko lang talagang kumita para makapagpalit at makapagpasweldo ng tama do sa aking uh, ah, uh, ah, PA. Oh, sige. Kasi nagtanggal, tinanggal ko yung PA ko eh. Oh, okay. Okay. Eh, kaya ako tinanggal yung PA ko dahil ah, may ginawa siyang hindi karapat-dapat. Nag-park ako sa labas ng establishmento dyan sa malaki, sa kalsada. Pag-park ko, nauna na ako. Siya, yung mga gamit ko iniwan sa sasakyan. Nawala lahat, laptop, sapatos, iPhone. Wala lahat, iniwan sa sasakyan. Oh, nakamotor kami. <laughs> Kaya tinanggal ko. Sensya ka na, talaga malungkot ang buhay ko ngayon eh. Naalala ko yung lola ko. <laughs> Kaya nakita kita, napasin kita kanat. <laughs> Kasi dapat minamahal nyo na yung mga lola nyo. Ito, totoo to. Dapat mahalin nyo na yan, mga lola nyo, hanggat hindi pa huli ang lahat. Apat kami magkakapatid. Nanonood kami ng TV alas 12.30. Bumukas yung pinto. November 1 to. Pagbukas ng pinto, nahanda pa eh. Namatay yung ilaw. Eh, kitang-kita ako talaga yung lola ko. Nandoon? Sumungaw. Gumanon. Takbuhan kami. Magkakapatid, sigawan kami lahat. Pumunta kami ng kusina. Hinimatay na yung isa eh. Tatlo kami nagtago sa ilalim ng lamesa. Oh. Sigaw kami, humingi kami na tulong sa kapitbahay. Walang talagang tumutulong. Ano Tapos maya-maya, bumukas yung pinto ng kusina. Kita-kita namin yung paan ng lola ko, putikan. Dahan-dahan, papunta sa lamesa. Totoo yan. Nanginginig ako. Kinikilabutan ako. Nanginig na ako. Ako na lang ang may malay. Tatlong kapatid ko hinimatay. Hinimatay? Talagang nakiusap na ako sa lola ko. Please naman, huwag naman gawin sa amin to. Please, wala naman kaming kasalanan sa inyo. Ang ginawa ng lola ko bumaba, sumakay na ng tricycle, umuwi na, bumalik na ng probinsya. <laughs> Aray ko! Ano ako, gigil na gigil na ako sa'yo, ha? Hindi ko malapit. Ano Hindi ako makalapit na sumasakit yung bato ko, eh. Ano eh. Eto na. Bring me. Kung sinong una makapagdala, 5,000 pesos. Ready na kayo? Totoo ito. May clue to. Kung alam nyo na yun, takbo na kagad dito. Bring me. Andun ang pangalan, andun ang kapanganakan. Go! 10, 9, 8, 7, bilis! 5,000! 6, 5, 4, ano yan? 3, ano to? Ang ID. Ha? Lapida ang hinihingi ko. Tatanga-tanga eh. So, ilagay mo sa puntod mo yan, makikita ka. Ilayo mo yan, sasaktan ko rin yan. Ako pala patulog sa mga matatanda. Dapat mga ganitong oras, yung mga ganyang edad, inatutulog na maaga yan. Ang gising alas 4 ng madaling araw, magwawalis na ng bakuran yan. Alas 5, uugain yung puno para may mawalis uli. Yan lang ang buhay niyan. Pero gising pa nandito. Thank you very much. Yan o. Oh. Sana napag-enjoy ko ang mga bisita ninyo. Maraming maraming salamat. Thank you. Talaga ba mag-asawa kayo? Oo. Ba't mo halikan? Pakita mo na sa tao. Yan. Isa lang. Baka gusto nyo ipakita ko ang tama magaling. Bagong kasal kayo. Alika, pakita natin. Alika, gusto ko lang turuan yung bagong kasal. Alika, alika, alika. Turuan nyo, turuan nyo, turuan nyo. Ayusin mo, ha? Sige na, ako yung... Dito kayo, dito kayo. Dito, angat kayo, Master. Pag humalik ako, gusto ko tuyot lahat pag natapos, ha? Ayoko nang malaway, okay? Ibaba niyo po ang kamay niyo sa... Yan. Yan. Okay na? Wag mo kayong gagawin. Asawa mo ba to? Ang ganda ng barong ng asawa mo. Kung huling barong niya na yan. <laughs> Mukhang maaga ka mabubyuda at maaga ka rin susunod sa suot mong yan. Sige, ganito ang tamang pag-kiss. Ay, totoo. Juicy pa. Ilabas niyo yung ngipin niyo. bueno, ladies and gentlemen, ako si Eric Nicolas. At sana nabigyan ko kayo ng uh, kahit pa paano. Maraming maraming salamat. Thank you very much. Thank you, thank you. Thank you. Kapuroy. <laughs> maraming maraming salamat. Thank you very much at magkita kita tayo ulit. Congratulate po rin yung kasama ko natawa po siya. Ah, sorry. Medyo sumabit. Sumabit, sumabit. ha? Ah, ah, maraming... Uh, Maraming maraming sampalang na <laughs> maraming sampal ang naranasan ko dito. Thank you very much. Ano, ano, ano? Ang sakit ah. ako rin ninenervyos. Ang taas na nga ng dugo ko nung uh, nahawakan mo ako. <laughs> Maraming sila. aba nakakatayo ng dalawang palang ang asawa mo. ako gigil. Yung, ap, yung iba niya apat na paa eh. Ako gigil na gigil ako dyan. Dalawang paa ng asawa ko. Dalawa lang ba talaga yan? Ako naging yung baboy. Hindi naman, wala kasi sinasabi. Ito ba yung, ano, yung... na, nagtatanggol na kita, umalis na nga ako kayo. Alis na ako. Ilayo mo yan, ha? Eh, Nahahay blood ako dyan. Bakit ganito? May kasal kayo. Ha? Ano kasal? May kasal? May kasal nga kayo. Tapos yung handa nyo, hindi na makapag-umpisa. Sige na, humatag ka na rito.